أندلسن أندلسن أندلسن أندلسن Sljedeći hadis 187. عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من مات وعليه صيام صام عنه وليه Od Iše radi Allah se prenosi da je Allah poslanik sam rekao men mate alihi wa alihi Ko umri, ko preseli, a bio je obavezan da isposti neki, e, neki post. Misli se ovdje na Ramazan ili onaj koji se zavjetovao. To je obavezni post koji sam se zavjeto da će ga postiti, pa ga nije ispostio i preselio, ili ostali mu dani od Ramazana koji nije napostio. Same anhu veli juhu neka posti za njeg, njegov velij. Njegov veli, uglavnom ovdje vidjet ćemo da pod velijom se uglavnom učenjaci podrazumijevaju njegov nasljednik. Znači, e, onaj ko, će ga, ko bi ga naslijedio, koga ima pravo naslijediti nakon njegove smrti da li se to odnosi i da može posjed bilo ko drugi za njeg i komu nije, ko nije onaj koji, ga nasljeđuje, spomenut ćemo to inšala. Uglavnom, <clears throat> dugove osoba koja ima osoba koja preseli pa ima određene dugove u imetku obaveze da se ti dugovi da se tu, dugovi vrate poput Eh, ovdje kažemo dugove koje ima osoba, dugove koje ima eh, znači prema Allahu Želešanuhu ili prema ljudima. Jedno i drugo treba osoba da, da, da riješi, koji su vađib. Recimo osoba koja je imala da, obavezan da dadne zekat, a presela nije dala zekat, treba izdvojiti iz njegovog imetka za zekat. Bila je postila, bilo vađib da posti, treba, znači, na, eh, treba postiti za njega Znači, ako je bio, imao dugovo ljudima u imetku, e, taj imetak treba, njima, treba nadoknati. Ako ima iz njegovog imetka, ako nije iz njegovog imetka, onda sučnjaci razilaze e, da li je obavezan njegov nas, e, njegov, njegova rodbina, da li je on obavezan iz svog imetka nadoknati da vrati, da vrati njegove dugove. Ili je mustehab ili je obavezna. Većina je da je to samo mustehab. Uglavnom, ovaj, e, ovaj propis napaštanja za umrlu osobu koja, e, koja nije napostila post koji je vađib, nije spostila post ili napostila post koji je vađib, e, vraća se da je najpreći koje je za, za njih da naposti, to su njihovi, osobe koje su preselili njihovi nasljednici. Jer veli u osnovi znači skrbnik, onaj ko, E, ko, znači, e, e, vi znate, veli, kaže se veli za, za mahrem, za, odnosno ka prilikom vjenčanja, kad kažemo za nekog da je veli, misli se znači o veli, znači onaj koji, koji staje iza njega, koji je njegov skrbnik, koji je njegov odgajatelj, koji vodi računa o njemu, znači ima šire značenje, a u ovom slučaju ovdje misli se na onaj koji nasljeđuje umrlu osobu. Spomenut ćemo ako, ako, ako eh, bude razilaženje oko toga. Uglavnom, ovaj hadis ukazuje na sljedeće. Vanjsko značenje hadisa da je vađib napostiti napostiti dane za umrlo koje on nije ispostio. Eh, eh, znači, bilo to da je... Znači, ono što u, u osnovi u šerijatu obavezan bio da isposti. Poput posta Ramazana i nezra, odnosno zavjetnog posta. Znači koji je u osnovi po bio obvezan da posti. Što znači da onaj, onaj post kojem je bilo mu stehav da posti, znači post koji je njemu bilo mu stehav da posti, znači nije obavezno da se naposti za njeg. Znači riječ je ovdje o postu koji je u osnovi po bilo njemu vađib da posti. Onaj koji je obavezan da naposti za umrlu osobu, to je njegov veli. Već smo rekli da je to varis, njegov nasljednik. Onaj koji će se, koji bi se, e, koji će se okoristi ili koji se okoristi e, nakon njegove smrti ono od njegove zaostavštine. E, da li Ehm, da li pod ovu, znači, da li to znači da samo veli može, da ne može neko drugi, ispravno ćemo je većina učenjaka, a to je stav, znači ovdje spomenut veli, znači nasljednik treba napostiti, da može bilo ko drugi, bio znači bliža rodbina, dalja rodbina, bio rođak, ne bio rođak, stranac i bilo ko drugi može napostiti za njeg. Naravno samo što treba da nije ti da zna šta napašta za njeg, za umrlu osobu. E, a onda se ovdje imamo razilaženje kod učenjaka u osnovi ove meseli. Učenjaci se razilaži da osoba koja preseli umri, a bila je obavezna da isposti neki post koji je vađi u osnovi šerijatu, da li je, kakav je propis na paštanje za tu osobu? Prvi stav učenjaka koji, e, koji se prenosi, a to je, kaže, la jakdi bihalin, la fi nedri, wa la fi vađi bil aslešar ne treba uopšte pašta za tu osobu. Prvi stav učenjaka je da nije obaveza napostiti za, za umrlu osobu. Koja je imala post koji je, koji je bio vađ. Ovaj prvi stav kaže svejedno, znači bio, bio vađib, misli se ovaj, da je bio ramazanski post ili zavjetni post, nije vađib da, mu se, da se naposti za njega. To, na tom stavu su Ebu Hanife, znači Anefijski mezeb i Malikijski mezeb jedan od stavova imama Šafije, stava unutar nezeba šafijskog. Drugi stav učenjaka koji kažu da je obavezno na posti za njeg zavjetni post, a da nije obavezno postiti ramazanski post. Inače na ovom stavu je hambelijski mezeb. Ebu Beid, Lejz, Isak ibn Rahveje i e, Ibn Qaim je podržao ovaj stav. Treći stav učenjaka kažu da treba napostiti, znači da je propisana posti za njeg e, i post koji je vađiba, to je ramazanski post i zavjetni post. Znači ima, vidimo, ima oprične, oprične stavove, znači ovaj prvi stav i drugi stav. Na ovom stavu trećim, nisam spomenuo, znači na njega zastupa Abu Thaur, učenjaci Hadisa, Ibn Hazm, e, i skupina učenjaka unutar šafijskog mezeba i jedan od stavova imama Šafije, i ovaj treći sad, znači uglavnom su učenjaci hadisa na tom stavu, jer e, taj zaključak iz ovog hadisa. Pa, e, čak kaže imam Bejherti, kaže da imam Šafija, e, da je imao priliku da da sakupi sve rivajete ovog hadisa, bio bi, kaže, na stavu ovom trećim. Bio bi na stavu trećim da je obavezno posjeti i zavjetni post i, i važi post za umrlu osobu. U, između ostalo, znači taj, taj stav izabran še Islava bin Tejmije i mnogi drugi učenjaci, ovaj treći stav. Sa čime dokazuju ovi prvi, znači kraćem, znači, to, znači oni imaju više argumenata, uglavnom dokazuju sa kuranskim ajetom وَاَنْ لَيْسَ لِلِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَى Znači, Anefi Malike dokazuju sa kuranskim ajetom. Nije na insanu, čovjek ne treba, znači, illa ma sa'a, insan, neće imati insan osim ono što je uradio. Pa kaže, čovjek je, znači ima na sunji dan, osim ono što on radio, znači to će imati. Ako neko drugi za njeg uradi neki ibadet, od toga on nema nagrade. I, I, također dokazuju sa rivajetom Adulaj Nabasa, a to je laju laju sali ehaduna ne treba da klanja niko nizakog, vola je, je, sum ehadun nehad, ne treba da posti niko nizakog. Prenosio kog. Prenosi od A također se prenosi da iše radi Allahu anha. E, isti stav. E, drugi dokaz, pardon, u stvari, to, su, dokaze prvi, ovaj, e, prvog stava učenjaka. Dokaz onih koji dozvoljavaju, koji pravi razliku e, koji, koji, koji, koji ne pravi razliku, da je uopćeno propisano da se naposti, je dokaz naravno, ovaj, dokaz je ovaj hadis koji smo malo prije naveli, u kojem jasno naznačeno da, da, da e, kada umre neko, da posti za njeg njegov veli, znači njegov nasljednik, da posti za njeg da treba da naposti, da je propisano da naposti. Sad ćemo vidjeti ovdje da li kaže, da je propisano da li mu je vađe ili mu stehab. Znači misli se na ramazanski post i na zavjetni post. Dokazuju znači s ovim hadisom i sa drugim hadisom od Abdullah ibn Abasa a taj je na doći, ovdje mu tefku na lihi, da je e, došao neki, e, da je došao neki čovjek jer visim sallallahu sallam i rekao, ja Resulallah, o Allaho poslaniće, e, moja majka je umrla, a ostaju je, nije naposlila mjesec dana Ramazana. Kaže, hoću li ja da doknadim, da njen post, umjesto njih da postim. Pa kaže njemu poslanik sam sam kaže leu kane ala umike deinun, da je tvoja majka imala dug kunte qadihi anha, bili, da li bi ti to nadoknadio umjesto njih? Da li bi vratio dug umjesto njih? Kale, neamo on rekao bi. Pa mu odgovorio poslanik sam rekao fedeinu lahi ahaqu an yuqda. Allahov dug je preći da se nadoknadi. Znači ovaj hadis će nam doći poslije. Pa e, iz ovog hadisa učenjaci zaključuju znači zaključuje iz ovog hadisa da, da u stvari da je propisano da je propisano, znači hadis kaže jasno ukazuje da je propisano da se naposti, da se naposti za onu osobu koja nije, koja nije, koja nije postila. Što u stvari podupiri ovaj stav ovdje koji smo, koji smo rekli. E, znači, podupiri ovaj stav ovdje koji smo rekli da je propisano, ovaj opći stav, da je propisana posti za umrlu osobu koja je imala post koji je zavjetni ili ramazanski. A onda se postavlja pitanje, dobro, ovi koji su pravili razliku između posta zavjetnog i onog koji nije Ramazan, šta je njima dokaz? Kažu razliku u tome što onaj koji se obavezao koji se obavezao da posti zavjetni post, on je sam sebe obavezao, pa ga nije izvršio. Za razliku od ramazanskog posta, on ga trebao postit, Allah mu uzeo život, preselio, a znači uzeo život i nije uspio da ga naposti, znači nema on grijeha u tome da, da imao još da je dugo živio, onda je imao priliku da nadoknadi. Prema tome ne, treba nam postaviti. Tako na taj način pravi razgled između toga dvoga. E, uglavnom ova predaja ovaj, koja se prenosi Abdullah ibn da ne treba ni za klanjati, ni za ovaj, postiti. E, ta, ta to, se prenosi, ta predaja to je njegovo mišljenje, uglavnom svodi da je to njegovo lično mišljenje, njegovo lični stav, kao što imaju druge stavove među ashabima. E, a onda imamo ovdje, ovaj, e, dobro sad postavljam pitanje, dobro šta je ispravno od svih rivajeta, šta je, e, šta je najbliže, najispravnije, da je u stvari ispravno ovo treće mišljenje, Allah zna najbolje, znači ono koje potvrđuje da osoba koja je imala neki e, obavezan post, da je propisano post. Sad ostaje znači samo u tome pojenta, da li je vađiv na za njeg ili je mu Da li je vađiv ili mu skupina učenjaka Naravno, ovdje eh, već sam naglasio, znači, eh, mesela prije toga, da neko, ako postoji neko drugi mimo nasljednika, da je ispravno znači napaštanje, da osoba koja, za koju je napuštena umrla osoba ima nagradu zbog toga. Eh, a onda se postavlja pitanje ovdje, znači da li je vađib ili mustehab, džumhur ručenjaka, oni koji su na stavu da treba napostiti, na stavu da je mustehab. Oni kažu da je mustehab. Manja skupina, među njima su Zahirije, kažu da je vađib. Ispravno ono čemu džumhur da je to mustehab. Znači, ako je neko od bližnjih preselio na njemu bio vađi post koji treba napostiti, da je njegov nasljednik mustehab da napusti ne možemo biti nešto vađi što je u obavezi druge osobe. Znači, ako uradi ima no ne uradi nema griha, to je bliže. Ono, a, Zahirije uzma po vanjskom značenju, se došla na, da se same anhu velihu, da u stvari same velihu, da, da je da samo to prepričavanje u prošlom vremenu, posti za njeg njegov nasljednik, pa kaže on posti, to znači obaveza da posti. U stvari riječ o, o tumačenju tog Hadisa. Dobro, uglavnom znači ispravno je bilo ko ne samo nasljednik, bilo ko ako posti za tu osobu da je, e, da je nadoknadio njegov post i da je ispravno da je valjano kod Allah Žešana. onda poslije toga nam dolazi ovaj post, e, pardon, ovaj hadis što smo malo prije spomenuli. Dolazi nam taj hadis pa ćemo govoriti o njemu. U stvari mogli bi odmah o njemu govoriti, izvinite. Da njega, da njega spomenimo a onda ima drugi propis, onda ima govora o kijasu. Nećemo, završit ćemo ovdje. Završit ćemo ovdje, možemo nešto reći za fik. Spanike Allahume ve bihamdike, škada na nete sa kvirkove tubo i lik. Znači, stali smo do 188. hadija. Andalusam, Andalusam, Andalusam,